สัมมาสัมพุทโธตัวเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสัง ขวันตังสัทธรมังสัสังคังอิเมหิสการเรหิยะทาระหะอาโรปิเตหิอาภิปุจยามะสาธุโนคันเตภะคะวาสุติระ ปารินิพุตโตปิปัจจิมาสนตานุกัมปมานาสาอิเมสการเดุขตาปันนาการภูเตปฏิคานหาตุ ธรรมกังวิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้เพลิงกิเลส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 กราบสวากขาโตพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธามมา สามีข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนาวะตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสามขังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ หันดัมยังพุทธสาพังขวัตโตบุพพาคณมการังกะโรมะเซตัสสะภะคะวะโต ขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ สมมาสัมพุทธัสสะตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น หาระหะโตซึ่งเป็นผู้ประ กิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบท่นตมยังพุทธาพิทุติงกะโรมาเซตถาคตโต พระตถาค โยอิมังโลกังสเดวะกังสัมมารกังสัพรามกังสัสสมณพรามหิงปัจจังสตเดวะมนุสังสยังอภิญญาสติกัตตวาปเวเดสี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 โยธรรมังเตเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วหาทิกรยานังภายร้อนในเบื้องต้นมหาเจกรยานังภายร้อนในตั้งกลาง ปาริโยสานการยานังไพรอดในที่สุด สาทังสัพยัญชนะเกวลปริพุนณังปริสุตังพระมจริยังปะกาเสสิโสประกาศรมจัน คือแบบแผ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 ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาการิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ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 เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามมหังธรรมังศิรสานามามิ ข้า เจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราวหันธรรมยังสังคาพิทุติงกะโรมะเซโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ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 สามีติปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ยาติกังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ชาตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเฮสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พาหุนไหโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาฟาหุนไหโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทหากินไหโย เป็นผู้ควรรับพระสินาทา อันชลีการนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลีอนุตารังคุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สังฆังอภิโกตยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ตามหังสังฆังศิราชานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเสียงก้าวกราบ ท่านดมยังรัตนาปยปนามคาทายโยเจวะสังเวคปริกิตนาปาท่านจะปนามาเซสุสุทโตการุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ มีพระกรุณาดุพวงมหันนกโยจันตสุธาบรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกายสภาโกปฏิเลสคาตโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเลสของโลก วันดานิพุทธังมหามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อ หังโมปะทิโกวิยปัสสะสะธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมะกะปากามะกะเพระปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด โลกุตโรโยกัตทัตาติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้น วันดามิธรรมังอามาดเรนตัง ข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อสังโฆสุเขตาพยติเขตาสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนามบุญอันยิ่งใหญ่กว่านามบุญอันดีทั้งหลาย โยติขัสันโตสุขตานุโพทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตราสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมตโชเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันนามิสังฆังอหามาดเรนะตัง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 ขออุปาทวะทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น อิทาตถาคโตโลเกอุปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้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 โอปัสสามิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพาน สามโบสคามีสุขตัปเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปิดุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิดุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มารณามปิดุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเดวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิดุขังแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความข้ามแข้งใจก็เป็นทุกข์อาภิเยหิสัมปโยโคดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคดุโกความพระพราจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิชังนัลพัติกามปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปันจุปาดานคันธาตุขาว่าโดยย่ออุปาทานกันดังห้าเป็นตัวทุกข์สหายาทิทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปปาตานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป เวรโนปาตานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาตานขันโท ขานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปารานคันโทขานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาดานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ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 ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย เช่นนี้เป็นส่วนมากเฮวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพหุลาปวัตติทานหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น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 มยังโอวาดปาติโมคคาทายโยปนามาเสสัพปัสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม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 ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สามโนโหติปรังวิเหทยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ จสังวโรการสำรวมในปาติโมกมหาตันยุตาจะปัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปานตังกาสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัด อาทิจิเตจะอายโยโกความหมัดประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาชาสนังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บทพิจารณาสังขาร สัพเพสังขารานิจจรคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป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 ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ ความตายเป็นของยั่งยืนอาวะสัมมยามริตาภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตัง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 อายังกายโยร่างกายนี้ อาทิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเทตวิญญาณโนครานปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจะนอนทับ ป่าทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกาลังอิวาประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืน นิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ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 ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตา ามเช้าหันดัมยังปฏิดานาคาทายโยพันหามาเซยานทวัตสันติวิหารวาสินีตุเปกะเรโกติกะเรตายิงตายิงตา รรมทานเนนะภวันตุโคจิตาสดทิงกโรนเตทวิหารมันทะเรเทราจมัจจานวกาจพิขโวสารามิกาดานปฏิอุปาสกา กามาจะเอสานิขามาจะอิสระสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเต สาราภูตาเยปิจันตสัมภวาสังเสตจัตตาทโอปปาติกา นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเต สัพเพติทุกขาสกโรตุสังขยัง ธาตุที่รังสตังธรรมธรรมัตราจโบการงสังโฆโหตุสมโควะอาคายะจหิทายะจา อเมรักขตุสัตธรรมโมสัตเปติธรรมจาริโนโหติงสัมปาปุนายามาตัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุนตุสัพเพติปานิโนโพตัสสะเน สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเดโอปวัสตุอุทิภาวายสัตตานังสมิทังนิตุเมทนิงมาตาปิตาจหาตารัสัง นิจัง รักขันติปุตตะกันเฮวังธรรมเมนรา จาโน ปัจจังรักขันตุสาพะตาพิจารณาขันห้า ซึ่งเป็นทำนองของสารพันยะ โอโองอานิจจา บูชาพระคุณห้ายกมือขึ้นเถิดนาพระรัตนาตรา